Imagu lerneion, kie vi ne devas iri al lezionoi. Neniu devigas vin sidien clas chambro, neniu punas vin pro malfruo, fruo, cae se vi preferas grimpi arboin au fari teatrajoin dum la tuta tago, nu, tio estas tute acceptebla. Tia lerneio vere existas, ca ginomigas Summerhill. Summerhill estas malgranda lerneio en Anglio, fondita en 1921 de instruis nomata A. So. Neil. Lia ideo esti simpla, sed revolucia. Infanoi estas nature bonai, cae se oni donas al ili liberetson, ili crescas felicei, respondecemai, cae scivolemai. La lerneo funccia sur base de egalezzo inter infanoi cae plen cresculoi. Exemple, ciui, ec la plei unai lernantoi, havas voc donan raiton en lerneai convenoi kie oni faras reguloin cae decidoin cune. La plei miriga parto pun multai estas che ce Summerhill parto preno in lezionoi estas tute ne deviga. Se infano ne volas studi matematikon dum tri jaroi, neniu devigas lin. Se iu volas ludi extere au pentradi la tutan tagon, tio estas giuste tiel acceptebla kiel sidice scribotablo. Ce aliae lerneoi, tio shainas necredebla, sed ce Summerhill oni credas che l'ernado ocasas nature, ciam la persona estas preta ca interesata. Compreneble, multae homoi criticis tiun sistemon. Ili diras che sen structuro, infanoi farigias mal diligentae, aututene lernos. Tamen multae ex lernantoi de Summerhill diras la malon. Ili memoras la lerneion tre favore, diras che ili lernis memstare pensi, cae che ciam ili fine volis lerni, Ili faris tion rapide cae ofte pli entusiasme ol infanoi en ordinarae lerneioi. La lerneio spertis multain defioin tra la jaroe. Registare autoritatoi foie provis fermigin, argumentante che infanoi ne lernas suffice. Sed Summerhill cian successis defendi sian metodon, montrante che giai lernantoi poste successis iri universitatoin, au trovis memfidain voioin en la vivo. Lau la filosofio de A.S.O. Neal, la celo de educado ne estas plenigi infanoin per factoi, sed helpi ilin trovi felicion, comprenon prisimem, cae capablon interrilati cun aliai homoi. Por iui, tio shainas tro idealisma. Por aliai, tio estas la sola vera voio al homa evoluo. Summerhill ebben netaugas por ciui, sed gi montras che existas alternativoi, che ni povas reimagi la lerneian sistemon, cae che foie, se ni fidas infanoin, ili surprizas nin. Ciu vi aligius al tia lerneio? Au ciu vi pensas che estus nur caoso? Cielain vi opinias, la existo de Summerhill igas nin demandi, cio vere estas lernado, Cai por cibi ni construas lerneion, ciu por infanoi, au ciu por plencresculoi.